Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, September 2005. Luke chapter 12. Ενίς επισυνακτισόν τον μυριάδων του όκλου, ώστε καταπατήν αλληλούς, ήρξα το λεγήν προς τους μαθητάς αυτού πρώτον. Προσέκεται αυτής από τις ζήμισίτης εστιν υπόκρισης των Φαρισαίων. Ουδέν δε συν και καλυμμένον εστιν ο ουκ αποκαλυπτίσεται, και κρυπτόν ο ουκ γνωστίσεται, Άνθον ο σαν τη σκοτία είπατε, εν το φωτί ακουστήσετε, και όπρος το ους σελαρίσατε, εν τη ταμής, κηρυτήσετε επί των δωμάτων. δι μην της φίλης μου, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, και μετά ταύτα μη έχουν των περισσότερων τυπιήσε. υποδείξω δι τι να φοβηθείτε, φοβηθείτε τον μετά το αποκτήνε έχουν τα εξουσίαν εμβαλήν εις την γέναν. Ναι, λέγω ημίν, τούτον φοβηθείτε. Οχι πεντιστρούτια της ασαριόν διό, και εν εξ αυτών ουκ εστιν επιλελισμένον ενώπιον του τεϊού, αλλά και οι τρίχες της κεφαλής πάση ηρυθμίνται. Μη φοβήστε, πολλών στρουτίων διαφέρεται. Λέγονται ημιν πάσος αν ομολογήσει εν ημί εμπρόστεν των ανθρώπων, και ο βιός του ανθρώπου ομολογήσει εν αυτό εμπρόστεν των αγγέλων του τεϊού ο δε αρνησάμενος με ενώπιον των ανθρώπων, εν ενώπιον των αγγέλων του Θεού, και πάσος ερή λόγο εις των βιόν του ανθρώπου, αφαιτήσετε αυτό. Τότε εις το Άγιον Πνεύμα βλασφημίσαντι, ουκ αφαιτήσετε». Όταν δε εισφέρωσεν εμάς επί τα συναγωγάς και τα σαρκάς και τα εξουσίας, μη μερμνήσετε πως ή τι απολογήσιστε, ή τι υπείτε. Το γαράγιον πνεύμα διδάξει εμάς, εν αυτή τη ώρα αντί υπήν τις εκ του όχλου αυτο, διδάσκαλε, είπε το αδέλφο μου, μερίσαστε με μου την κληρονομίαν. Όδε είπεν αυτό, άνθρωπε, τις μη κατέστησεν κριτίνη μεριστίνε φιμάς. Υπεν δε προς αυτούς, οράτε και φυλάσσεστε από πάσης εξίας, ότι ούκ εν το περισσεύειν την η ζωή αυτού εστίν, εκ των υπαρχόντων αυτό. Υπεν δε παραβολήν προς αυτούς λέγον, ανθρώπου τινός πλουσίου, εφόρησεν η χώρα και διελογίζει το εν αυτό λεγόν. Τι πίσω ότι ουκ έχω που συνάξω τους καρπούς μου, και είπεν, τούτο πίσω. Κατελώ μου τας αποτίκας και μίζωνας οικοδομήσω, και συνάξω εκεί πάντα των σύτων και τα αγατά μου, και ερώτη ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγατά κείμενα, είσαι τι πολλά, αναπαύω φάγε, πίε, εφραίνου. Είπεν δε αυτό ο Θεός, αφρόν ταυτιτινητή την ψυχήν σου ετούσιν από σου, αδε μασάς την ιέστε, ούτως ο θησαυρίζον αυτό και μη εις θεόν πλουτών. Είπεν δε προς τους ματιτάς αυτού, δια τούτο, λέγου ημίν, μη μερεμνάτη τη ψυχή, τη φάγητε, μη δε το σώμα τη ημών, τι εντυσίστε, ηγάρ ψυχή πλειών εστιν της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Κατανοήσατε τους κόρακας, ότι ους πύρουσιν, ουδε τερίζουσιν, εις εστιν ταμιον, ουδε αποτική, και ο Θεός τρέφει αυτούς. Πόσο μάλλον η μίστη των πετινών, τις εξημών μεριμνών δίνατε επί την ηλικίαν αυτού, προς την επίχην, Ιουν ουδε ελαχίστον δινάστε, τι περί των λοιπόν μεριμνάτε. Κατανοήσατε τα κρινά, πως αυξάνει, ου ουδε νύθι, ημιν ουδές Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλητο ως εν τούτον. Είδε εν άγρο των κόρτων τα σήμερον, και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον ο Θεός ούτως αμφιαζεί, πόσο μάλλον ημάς, ο πίστη, Και εμείς μη ζητείτε τι φάγετε, και τι πείτε, και μη μετεωρίζεστε. Τα βτεγαρπάντα τα έθνη του κόσμου επιζητούσιν. Ημόντι ο πατήρ είδεν ότι κρίζεται τούτον πλην ζητείτε την βασιλείαν αυτού και ταύτα προσθετήσετε ημίν. Μη φοβού το μικρόν ποιμνιόν, ότι ευδόκησεν ο πατήρ ημών δούνε ημίν την βασιλείαν. Πουλήσατε τα υπάρχοντα ημών και δότε ελεημοσύνην, πίσατε αυτής βαλάντια μη παλαιούμινα, τη σταυρών ανεκλήπτων εν της ουρανής, όπου κλέπτης ουκ εγγίζει ουδεσίς διαυτήρη, όπου εστιν σαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών εστε. Estos ανημονέως φίες περιεζουσμένοι και οι λίχνοι και ομενοί, και εμείς ομοί ανθρώπις προσδεχομένης τον Κύριον εαυτόν, πότε αναλύσει εκ των γαμών, ηνα ελτόντος ελτώντος και κρούσαντος ευθέως ανοίξωσιν αυτού. Μακάρι δούλοι εκείνοι, ους ελτών ο Κύριος ευρύσει Γρηγορούντας Αμήν λεγουήμιν ότι περιζώσετε και ανακλίνει αυτούς, και παρελτών διακονήσει αυτοίς. Κανέντι Δευτέρα, κανέντι Τρίτη φυλακή, έλτι και ευρύ ούτως, μακάρι εις νικίνη. Τούτο δε γενόσκεται, ότι η ήδη ο οικοδεσπότης πια ώρα ο κλέπτης έρχεται, ενάν και ουκαφήκεν διορετίνε τον οίκον αυτού. Και εμείς γίνεστε έτοιμοι, ότι η ώρα ουδοκείται, ο βιός του ανθρώπου έρχεται. Ήπεντε ο Πέτρος, Κύριε, προς την παραβολήν ταυτήν λεγής, ή και προς και είπεν ο Κύριος της αραέστην ο πιστός οικονόμος, ο φρόνιμος, ον καταστήσει ο Κύριος επί της θεραπείας αυτού, του δεδόνι εν καιρό το σιτομετριόν. Μακάριος ο δούλος εκείνος, ον ελτόν ο Κύριος αυτού ευρύσι τα ούτως. Αλήτως λεγουήμιν ότι επί πάσιν της υπάρχουσιν αυτού καταστήσει αυτόν. Ιάντε είπε ο δούλος εκείνος εν την καρδιά αυτού, κρονίζει ο Κύριος μου έρχεστε και άρξιτε τύπτην τους παιδάς και τας παιδίσκας. Εστίντε και επίνιν και μεθίσκεστε. Ήξε ο Κύριος του δούλου εκείνου, εν ημέρα Ιού και εν ώρα Ιού γνώσκη, και δίκο το και το μέρος αυτού μετά τον απίστον τύση. Εκείνος δε ο δούλος ογνούς το τέλημα του Κυρίου αυτού, και μη ετοιμάσας η ποιήσας προς το τέλημα αυτού, δαρίσετε πολλάς, ο δε μίγνους, ο εδότη πολύ, πολύ ζητηθήσετε τε παράπτου, και ο παρέθεντο πολύ, περισσότερον ετήσουσιν συναπτών. αυτόν. Πυρ ήλτον βαλήν επί την γην, και τι τέλο η ίδια ανοιχτή. Βαπτίσμα δε έχω βαπτιστίνε, και πώς συνέχομαι όσο που τελεστεί. Δοκίτε ότι ειρήνην περγενόμην δούνε εν τη γη, ουχή λέγω ημίν, αλλη διαμερισμόν, εσόντε τεγάρ από του νυν, πέντε εν ενίκο διαμεμερισμένη. Τρεις επί και δύο επί τρισήν, διαμεριστήσον τη πατήρ επί βιό, και βιός επί πατρί, μήτυρ επί τη γατέρα, και τη γάτυρ επί τη μήτερα. Πεντερά επί την νύμφην αυτής, και νύμφη επί την πεντεράν. δε και της οκλής, όταν ήδη την εφέλην ανατέλουσαν επί δυσμών, ευτέως λέγεται ότι όμβρος έρχεται και γίνεται ούτως, και όταν νότων πνέοντα, λέγεται ότι καύσον έστε και γίνεται, υποκείται. Το πρόσωπον της γης και του ουρανού είδατε δοκιμάζειν, τον καιρόν δε τούτον, πως ουκ είδατε δοκιμάζειν, δε και αφεαυτόν ουκρίνεται το δικαιόν. Ως καρυπάγης μετά του αντιδίκου σου επάρχοντα, εν τιωδώ δός εργασίαν απειλάκτη απ' αυτού, μη ποτέ κατασύρισε προς τον κριτήν, και ο κρίτης σε παραδώσει το πράκτορι, και ο πράκτορ σε βαλεί εις φυλακήν. Λεγούσι, ου μη έως και ο έσκατον λεπτόν αποδός.